Цю його звичку матрос помітив не так давно. У стані збудженості Тур немов би потрапляв у липку павутину. Та загальний ентузіазм незабаром зачах, давалися взнаки утома і голод. Першим відстав професор Марш, а за ним Хуан Естрада. Швидкість упала до двох миль. Собаки теж пристали. Нансен дедалі частіше погукував на рудого пса, який дратівливо косував до свого заднього суперника. Хоча й без видимих причин рябий старався найдужче з усього запрягу. Нансен улаштовував перепочинки через кожних 20-30 хвилин. І тоді собаки враз падали додолу, а філ Марш з Естрадою встигали наздоганяти кет. Сніг був піскуватий. Від цього чи не найбільше виграв Жак Антуан, який йшов пішки, не маючи лиж. Естрада запропонував йому свої лижі, але той тільки зухвало засміявся і не взяв. Аргентінець розстебнув кріплення і поніс лижі під пахвою. Матрос діждався каюра і пішов поряд із ним. Котра у вас година, бо мій стоїть. Нансен скинув довгу хутряну рукавицю і глянув на зап'ясток один годин. Час тягся нестерпно повільно. Годині о третій Казіміш Потоцький запропонував Джентльмени. Тоді схаменувся і глянув на місіс Кет. Леді й джентльмени. Я скажу, сподіваючись висловити загальну думку, що ми сьогодні маємо право на винятковий раціон. Містер матрос перегинає палицю. Ми вибилися з сил, а він не дає продуктів, які належать нам усім. Я його розумію. Він це робить з гуманних міркувань. Але він теж нас мусить зрозуміти. Продуктів у нас лишилося на два дні, це всім відомо. Та може статися так, що через оті економії ми просто попадаємо і не зможемо йти далі. І саме тоді, коли Господь нам допоміг вибратися на берег. Він знесилено сів, але це вже не мало значення. Очі в полярників зайнялися голодним хижим вогнем. Я вас прошу не говорити від мого імені, сказав Тур. До обличчя йому знову липла павутина і він її нервово оббрав. І від мого імені я вас не просив говорити. Став поряд із ним та українцем Жак Антуан. Люди знову поділилися на два ворожих табори дванадцятеро проти трьох. Обидві лави були сповнені відчаю рішучості. Йшлося тільки про те, хто перший переступить демаркаційну лінію. Жак Антуан сказав, навіщо зводити марницю на містера матроса? Хіба він більше з'їв, ніж я чи будь-хто інший? Усе вирішує жеребок, та й Менсен ділить порції чесно. Я теж хотів би одержати ненужденних 62, а всі 125 грамів, бо ноги від голоду давно тремтять. Слова падали на порожнє місце і теж здавалися порожніми. Раймон увібрав голову в плечі і усім тілом нахилився вперед. Варто було йому ворухнутись, і тоді ніщо вже не могло спинити озвірілих від голоду людей. Вони просто підібгали під себе трьох надто розсудливих упертюхів. Нансен обачливо відійшов до собак але виснажені сухоребрі тварини тепер навряд чи могли зарадити. І коли Раймон уже мало не падав головою в сніг, усе вирішували секунди, Жак Антуан сказав он і Дон Фернандо думає так само. З усього ворожого цепу він обрав його найслабшу ланку і несподівано для матроса влучив у ціль. Дон Фернандо опустив очі.